12. nodaļa Cerības elpa Dienām un naktīm es peldēšos cerības saldajā upē. Mēs bieži uztveram cerību kā kaut ko trauslu un maigu, kā dziedinošu mierinājumu prātam. Taču cerība ir kas pamatīgs un stiprs. Cerībā mīt apslēpts spēks, jo šodienas cerība galu galā – pārto brīdienas realitātei. Ja cerība ir tikai vēlme, tad apziņa uz to neatsauksies. Taču, ja tā ir kas būtisks, kā aicinājums, kas tiecas uzplaukt jūsu sirdī, tad apziņa paplašināsies. Ja tā ir īsta cerība, nevis tikai fantāzija, jūsu apziņas zieds, ziedlapiņu pēc ziedlapiņas uzplauks visā pilnībā. Katrai dienai ir jānāk pie jums kā jaunai cerībai, jaunam solījumam, jaunai tiecībai. Ja domājat, ka rīt būs tāda pati diena kā visas citas, ko esat pieredzējuši, izaugsmes nebūs. Katru dienu jums no jauna ir sevi jāpiepilda ar enerģiju. Tikai izjūtot visu kā jaunu, jūs spēsiet gūt panākumus un pārspēt sevi.